Ich schreibe Lines, bis ich wie Kerzen schein. Jeden Tag auf der Suche nach den derbsten Rhyme. Erhebe das Herzen fein, dabei spreche ich nicht von Schmerzen, nein. Mein Herz ist rein, ich schreib Rhymes, bis ich wie Kerzen schein. Labels und Producer laden mich herzlich ein. Kein Bock noch länger so fertig zu sein. Ich war noch nie so ehrlich, ich mein. Mein Herz ist rein, es ist überall dunkel, bis ich wie Kerzen schein. Ich seh eure Moves, Jungs, es niemals auf Jams gerimt. Ich hab Respekt auch für den ärgsten Feind. Mein Herz ist rein. Du fragst welches Label wird ich als erstes sein? Einer für alle, alle für einen, nur du bleibst allein. Weiß nicht, warum du Platten machst, Verkauf dir das ab? Du kannst hier nichts verdienen, niemand glaubt dir den Quatsch. Kauf dir ne Glock, lauf durch die Stadt mein Mundwerk ist ein Schlagstock Jeden Pfund wert, weil's Hard Rock Wenn ich Bars drop, konvertibel wie Hard Tops Bitte ich Lines, bis dein Arsch rockt Wer gibt dir Studio Dough, du Studio Hustler Wer holt dich vor die Linse und gibt dir Videotaster Du Idiotaster, wirklich etwas erreicht Jetzt hast du unendlich Stuff da und dein Leben ist leicht die Wut in mir steigt, bevor ich alles zerfetzt, weil ich höre nur Sonderschuh-Text und Zip soll das wie Reptile. Irgendwann geht das Lab steil, wir verkaufen wie Sex, Mann geil mit dem sickesten Rap-Style. Unter Strom wie ein Netzteil und versorg dich mit Saft, weil ich täglich an Tracks feile und es ordentlich mach. Ich bin vorsichtig, fast schon am Rande der Angst. Es geht nur diesen einen Weg, keine andere Chance. Scheiß auf die anderen Homs. Kann ein Rapper wirklich scheinen mit einem Mangel an Glanz? Erfolg in erster Instanz. Was folgt ist dann Arroganz? Egal was du Spanner so kannst. Mein Weg geht anderswo lang mit der ruhigen Hand eines Kameramanns. Hinten gestartet und werde der Erste sein. Auch wenn ich irgendwann scharte, mein Herz ist rein. Wow. chill, man. I feel slime time, volume one. Bible 1, bis ich wie Kerzen schein. Jeden Tag auf der Suche nach dem derbsten Rhein. Erhebe das Wort gegen den ärgsten Feind. Dabei spreche ich nicht von Schmerzen, nein. Mein Herz ist rein, ich schreibe Rhymes, bis ich wie Kerzen schein. Labels und Producer laden mich herzlich ein. Kein Bock noch länger so fertig zu sein. Ich war noch nie so ehrlich, ich mein. Mein Herz ist rein, es ist überall dunkel, bis ich wie Kerzen schein. Ich sehe eure Moves, Jungs, ist das jetzt ernst gemeint? Wär ich wie ihr, hätte ich niemals auf Jams gereimt. Ich hab Respekt Respekt auf für den ersten Feind. Mein Herz ist rein. wie Kerzenschein Ich seh eure Moves, Jungs, ist das jetzt ernst gemeint? Wär ich wie ihr, hätte ich niemals auf Jams gerimt Ich hab Respekt auch für den ärgsten Feind Mein Herz ist rein Why are we fighting to save the humans? They're a primitive and violent race. Were we so different? They're a young species. They have much to learn. But I've seen goodness in them. Freedom is the right of all sentient beings. You all know there's only one way to end this war. We must destroy the cube. If all else fails, I will unite it with the spark in my chest. That's suicide. The cube is raw power. It could destroy you both. A necessary sacrifice to bring peace to this planet. We cannot let the humans pay for our mistakes. It's been an honor serving with you all. Autobots, roll out! We roll.